Eruk bia, ipatuko dugu aspaliko partez, atxalde mhm. untan, Bayona eta miarritzeren batze edo bateratze proiektu hau aipagai, Jean-Claude Iriartekin, atxalde honen. Atxalde honen. Odan, aipatu ginuen atzo berrietan, zu, bon, Bayonako erriko etxeko kontseilari gisa ere zautzen zaitugu, baina nor, aviron Bayone rugby elkartearen uh, eh, diruzain gisa gomitatzen uh, zaitugu, atzo bidali baitzinuen agiri bat, uh, be, elkartearen izenean, edo diruzainaren izenean, rugby eskolaz eta gazte eta zarduratzen den elkartea da hau bereziki, azkenean kritikatzeko, uh, be, bateratze proiektu hau aipatu dela edo egin dela konzertazio eskasagatik. Mm -hmm. Bo, lehenik ala ere, ni, um, nahi izan dutala plazaratu ikus molde hori autetxi bezala, lehenik, eh, eh elkarteak bere aldetik ono, bere postura ono finkatua, eh, mana ikusiz eh, eh, ni baduela, baduela ama bi urte uh, nizala ere elkarte horren zuzen daria, uh, eh, diru zaina. Bon, biztan dena orduan horrek uh, doi bat uh, hasten du ene postura, eh? ikusiz ere ni bizitzen utala barnetik eran ezake, mhm. eta, eta lekukutasun horren bitartez iduritzen zaut hor, uh, gauza batzu autetxi bezala plazaratzeko, hala, eta... Eta hori da labur bildu duzun bezala. Bon, uh, badira, en fait, Aviron Bayone aipatzen delarik, Aviron Bayone rugby aipatzen delarik, badira klub hortan, eh, badira bi entitate desberdin, bada egitura profesionala, arekutatzen duen alde lehen ekipa, eh, eh aipai anitz, uh, anitz eta gero bada elkarte bat, eta elkarte horren gain dira, biztan dena, bon, kipien erakaskuntza, jibien aritzeko, baita ere gazte guzien Eh, kompetizioniak eta baita ere e, jokolari, goi mailako jokolarien ere formakuntza eta e, bai honan azteko beti elkarteak du hori kudeatu Hala, eta eta egiadanik e, doi bat e, nahi izan dutela nahi izan dutela plazaratu hor e, ezin ulergarria zela ikusiz elkarteak duela aktivitate horiek kudeatzen, uh, nolaz ez, ez den ere debartean txartu lehenago, nolaz egitura profesionalak ere maiten dituen, uh, behorekin ere maiten dituen uh, elkarrizketetan nolaz ez den ere ara, elkartua izan, nola, bere ikus nolak, nolaz ez diren uh, hartuak izan, eta hori ala, zuzen kontrako gauza bat iduritzen zaut, eta zaut uh, respetagarria da, ez da, respetagarria nahi bauzu hori. Eh, hor uh, badira, alkarte horretan badira jendeak, uh, aspalditik, uh, eh, kasik, ara, dituzten duten denbora guzia, pasatzen dutela haurrer, uh, ara, ribian aritzen, eta ez dira bakarrik ribian ribia okupatzen, manen entzatzen dira ere gazte horien txegitzia beren formakuntzetan, eta... Bara anitz uh, implikazio eta eh, osoki bolondreskia dira horiek guziak eta ara, eta horiek jak, ikasi dute bat batian en fet, uh, eh, ara, gauzak behar ba aldatzeko aldatuko zirela eta eiek okupatzen ziren aktivitate batzu beste molde batez eginak izanen zirela eta ez zutera behar ba ere geroko proiektu batean ez zutera eiek eskurik izanen hortan Bo, ara, egite, egin molde doi bat bortitza, hala, uste, uste dut. Hor, azkenean, eh, eh, Jean-Claude Iriart da ipat berri zorretarazteko, beraz, errugbian, hor bada estruktura profesionala, eh, mhm. denetan aipagai dena, eta horiek beraz top lauean zirenak, eta amaturrenak azkenean hor elkartelana laguntzailekin lan egiten den estruktura bat dena ere, bestelako giro batean, eta hor salatzen du, salatu nahi izan duzuna da, e, bezirela kontsideratu pertsona horiek edo leku hori pixka bat antzi dela profesionalen uh, profesionalei eh, protagonismoa e, txikiz? Bai, hautatu dute, en fet, hasi dira harremanetan jartzen uh, ardure, ardure dunekin, baina uh, zer nahi xaz, klub batean bi antitate horiak ezin dira behesi. Eh? E, biar egiten barin bada beste egitura profesionala, egitura profesionala horrek beharko du loturik egon elkarte batekilan. Ordan, eh, nahi eta ez, behar, dute biak beti elgarren ondoan izan, zenta organikoki lotuak baitira eta erreglamenduak hori galditen baitu, hasteko eh? uh, eh, uh, eh, Rigbi Federazioneko erreglamendua. Hala, orduan, uh, iduritzen zauku, hori e, zinez proiektu hori berzela astapenetik, bi antitate horien artian aipatua izan, eta ez eta baten ganik, eh? eta eta hori dut eh, hori dut ez zuzen atzemaiten eta ikusiz ere denbora berian bai elkarteko kideak eh, beharko, dut, dutela postura bat finkatu ikusteko ea bat egiten duten proiektu horrekin ala ez. Zenta hor eskeman, hor proposatu den eskeman bateratze baiona eta miarritzelen arteko bateratze hortan formakuntza zentro bakar bat litaike? Bai, eta esport daitzen diren ekipa horiek ere bat liteke, hala eta or, nahi Eta horrekin ez, ez, ez zu adibidez ez zira ados? Be, ez da, ho, ho, hola ikusita, zertan esaz biziki uh, eh, berliteke detaietan eh, sartu, uh, mana iduritzen zaut hor uh, ekipa bat, da piskat ere formakuntzan uh, bat, bat dira, bat, eskola, badera gero eh, gaztetxoak eta ondutik beti eh, azken ekipa eta hori da amatur sailan azteko espor ekipa hori. Ordean, denak juntatuak dira, bat batian eh, parte bat kentzen bani baduzu, klub batian, ala, piskat hori formakuntza guzia, ez hori da urtez, urtetik urterat eraikitzen den gauza bat, eta aurrak segituak dira, gazteak direlaik segituak dira, eta eta ezin dira gauza kola moztu, hala orduan... Uh, Eta zer nahi izaz, uh, eh, etan proiektu horretan, uh, sedean bali madira ere, uh, ez, da, ez da normal hori uh, elkarteko arduradunak uh, uh, baztertuz eh, egitea. Hala, ordean, uh, e, zer nahi izaz, ez, ez da posibli horrela e, ere. Hala, eta, eta hor ondoko egunetan, zer nahi guk uh, elkarte bat da, orduan ez, ez, ez dira akziudunak, eh, gure elkartean, denak bolondrosak dira eta, be, eta erabakiak hartzen dira demokratikoki ere, eta ginen da biltzar nagusi bat, uh, ikusteko, nola, nola elkarteko kidek, nola eh, geroa uh, ikusten duten. Eta miarritzen eh, zer diote? Zakit, aipatu haipatu duzien, elkartze lan hortan? Zenta, zenta orai arte gu ez ginen proiektuan, donk ez da gure proiektu hori. Hordean, uh, bortxatuak izanen gira guai baten emaitia, pentsatzen dut ondoko egunetan izanen dira behar bat kontaktu gehiago, Eh, entxatuko girera ere elementu behi batzuen ukaitia, ala, federazionaren partetik e, eta ala, ikusiko gauzak argituko diren, eh, mana, mana, bon, pentsatzen nuen eh, importantea zela ere hori jakinaraztia, zenta gutitan aipatzen da lekertea, fet, eh, beti ekipa profesionala da, da haipu eta eta ezin dira hiri batean edo lujalde batian zen gauza bera da. Eh? Eh, ekipa profesionalak ez du, ez du mamirik, ez du zentzurik ez parima da edo hiri bati lotua eta eta berda, errotua izan nunbait. Hala. Eta hori elkartearen bitartez pasatzen da eta gazten formakuntzaren bitartez pasatzen da. Hori, ezin dira pentsatu eh, hala, proiektu bat erreusituko duela ez parima da uh, ala prinsipio hori, espanima da, zinez uh, astapenitik untxa, landua. Eta untxa landua baldin bada, uh, fezakit, zuadiz Jean-Claude Iriart, uh, eh, uaiko galdera baita, fusioa bai, ala ez? Be, hor, mm, uai, aurkestuak zauzkun pundu ekilan ezin da hori, ezin da galdera hori erantzun. Hala, berbalitz, berbalitz, orai ditugun elementuekin zerbait erran, Uh, ez eh, zinda pentsatu hori izaiten aldera. Hala, ondoko egunetan ez dakit, azteko ni uh, bakizu hortan egia baliatu nizala haute autetxen kasketaren kasketaz pixka bat ikus molde horren plazaratzeko, mana gero elkartian kide bat niz bestea bezala, eta hori elgarrekin landua izanen da, eta Hala, eta ikusiko dugu ondo, ono pentsatzen dut, ono amoste, amoste gunez izango direla ere, hala, diskusioneak, berba aldaketa batzu ere izaiten aldira. Eh, hori neke da erraitea, zer nahi saz gero ilaitea, ilaite uh, undarra gabe, eh, ber, elkarteak barko du bere postura eman, eta ni parte hartuko dut uh, debate horretan, manabon, elkarteak ide bezala, Hala, beste ikilan Zenta hor, eh, feneri ala ere ikusten dudarik zenbat eh, aipatzen den fusiuri, eh, fusio hori, bateratze hori, rugbian girelarik ala ere, joitarazteko, bai. eta ze mobilizazioa sortzen den manifestazioak sortuz, normala, ote da, inbesteko mobilizazio bat olako gai bat entzat, bestelako arazoak badirelarik, egia da buruan dut momentuan izan den greba deialdia, hor greba baionako ospitalean, diru faltan direla eta eta hor, eh, diru historio bat da bai. azkenean, eh, juk dena. Be, adoz nizurikin, hori eh, bada hor, zinez, uh, ara, arrazoina depasatzen duen gauza bat, hor, badira, badira, badira biztan dena problema importanteagoak, ara, aipatzen duzuna, izain, izaiten alda ere langabezia, izaiten alda arrazesmoa, izaiten alda eskualerian bizitzen dugun pro, pro, bake prozesuaren hori bi estadun Eh, horiek bai dira zinezko, zinezko problemak, hala eta ba, denbora berian ala ere, hala bakotsak bat ditu bere engei amenduak, eta ni haute aut, bezala eta elkartekide bezala, iduritzen zautan ere, importantea zela, hene abisuaren plazaratzea, hala, gero... Pentsatzen dut egia eh, so, so, sobera ipatzen dira hori mementoan, hala, eh, Eta mana, hori dotua da ere pixka bat guaztean eh, uh, eh, erraiten nuen eh, gauzarekin. gauzak uh, ez direraik ere uh, behar den bezera kudeatuak, gero ara, aniz gauza ezartzen du, zen, aniz denbora ezartzen du, uh, gauzak plazaratuak dira eta neok ez daki susen zerri buruz guazin et, eta bar, eta hor energia eta denbora galtzen da. Eta emaiten du, itxura bitxibat emaiten duela, uh, nun... Eta badira ni egun guziz kutatzen ditute eh, jendeak hortaz, eh, hala, asiak dira doi bate, eh, horren entzuteaz. Demora berien behar da tratatu eta burura ino joan, hala, mana, mm, bai, atxik dezagun neurria gauza hori aipatzen dugularik, importantea da. Baiona miagitzeren arteko bateratzea, beraz, errukbia ipatzen e, eh, ginuen, e, eginen dena, beraz, hor, eh, baina hor, ze inetan eta, bon, sistema gira sartuko orain, baina, beraz, ala, Jean-Claude Iriart ginuen gurek ilan, baionako erriko etxeko kontseilari, eta ere, beraz, hor, aviron baione rugbi elkartearen diru zaina uh, eskolaz eta gazte eta zarduratzen den elkartea milesker gurekin egonik. Milesker zuri.